Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد butun borliqni yaratgan va barcha mulkning egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa o'zi bilganicha hamd va sanolar bo'lsin. U zot rahimli va mehribondir. U zot buyuk va hamma narsaga qodir bo'lgan zotdir. U zot hidoyat qilgan bandasini hech kim adashtira olmaydi va albatta o'zi adashtirib qo'ygan bandasini hech kim hidoyat qila olmaydi. bizni hayoti dunyoga yuborib, o'zining to'g'ri yo'liga hidoyat qilgan va mu'minlar orasida Muhammad alayhisalom ummatlaridan qilib qo'ygan buyuk Robbimizga cheksiz shukronalar bo'lsin deymiz va hayotimizni uning yo'lida xizmat qilishga bag'ishlaymiz. Payg'ambarlar peshvosi bo'lgan va qiyomatgacha yashab o'tadigan mu'minlarga rahnamo bo'lib o'tgan Muhammad alayhisalomga salovat va salomlar bo'lsin. U zotning ahli oilasiga, ashablariga va u zotga ergashgan jamiki mu'minlarga Alloh taoloning rahmatlari yog'ilsin. Payg'ambarimiz alayhi salom o'zining ashablariga qolaversa, butun ummatga yetarli ta'lim tarbiya berib, saodat yo'lini ko'rsatib ketdilar. Biz mu'minlar u zotni nabiy va rasul deb bilamiz. va umrimizni so'ngigacha u zotga taqlid qilishga harakat qilamiz. Oxiratda esa u zot bilan birga bo'lishni Robbimizdan so'rab duo qilamiz. Assalomu alaykum ahli iymon, ahli islom, ahli tavhid birodarlar. Alloh yo'lida xizmat qilib yurgan mu'minlar, mu'minalar. Yangi tong juma ayyomi barchangizga muborak bo'lsin. ushbu kunni Robbimiz siz u bizga barokatli qilib bersin. Din uchun qilayotgan xizmatlarimizni o'zi dargohida qabul etsin va har bir sa'y-harakatlarimizning natijasini xayrli bo'lishini nasib etsin. Alloh azza va jalla butun bu islom ummatining birligini va g'alabasini tezlashtirsin. Assalomu alaykum iymon halovatini totgan va ana shu iymon halovati ortidan chopgan birodarlar u opa-singillar. Erta tongdan yana sizlar bilan havo to'lqinlari orqali iymonlashishga muvaffaq bo'lgan ekanmiz. Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin deymiz. Bugun yana yangi islomiy mavzular bilan xonadoningiz mehmonimiz. Dastur davomida sizlarning qalbingiz nurafshon bo'lishiga sababchi bo'la olsak, bag'oyat shod bo'lamiz. Sizlarga xush kayfiyat tilab, bugungi juma dasturimizni boshlaymiz. Dastur boshida esa bir hadisga e'tiboringizni qaratamiz. Salmon raziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir kecha kunduzlik ribot, bir oylik roza va bir oylik kechasi uxlamasdan ibodat bilan mashg'ul bo'lishlikdan yaxshiroqdir. Va u agar ribotda o'lsa, unga qilib yuradigan amallari joriy bo'lib turadi va rizqi ham joriy bo'lib turadi. Va fitnadan, qabr azobidan omonda bo'ladi deganlarini eshitganman. Imom Muslim rivoyati. Alloh yo'lida ribotda turish har kimga ham nasib etavermaydi. Albatta, ribotda turganlar bilan ribotda turmaganlar barobar bo'lmaydi. Alloh taolo sizni bizni qilgan xayrli amallarimizni qabul etsin. Barchangizga bugungi juma ayomi muborak bo'lsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن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 U kishi o'zlariga bo'ysunmaganlarni tartibga chaqirishga, ularni yo'lga solishga majbur bo'ldilar. harbiy ta'limni o'tab qaytgan birodarlarimizning bayatlari va amirimiz Usmon G'oziyning ularga qilgan nasihatlari. Ta'limlarni olib, Huzaylan e, safiga qo'shilib, inshaalloh qayda qanaqa xizmat bo'lsa tayyor bo'lib o'tiribsizlar. Siyon bitiklarining davomida qanday qilib yaxshi bo'ladi? Bu holda Yevropa ittifoqining mollari Ukrainaga yopirilib keladi va ularning sifati balandligidan Ukrainaning o'z mollari o'z bozorlarida o'tmay qoladi. Foydali maslahatlar mavzusida bular tajribadan o'tgan uslublar bo'lib, farzand tarbiyasida har kimning o'ziga xos usullari bo'ladi. Zero har bir farzandning ham o'ziga yarasha qobiliyati bo'ladi. Jihodiy jamoatlar haqidagi bo'xtonlarga ishonib yurganlar diqqatiga. bir eslatma qilib o'tishni lozim topdik. Turkiyaga yoki Rossiyaga yoxud boshqa davlatlarga joylashib olib, jihodiy jamoatlar haqida har xil gaplarni tarqatayotganlarga yo'l qo'yishdan ehtiyot bo'ling. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari. Hazrat Usmon davrida 3-xalifa Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ning davrlariga kelib Imom Hasan va Imom Husayn muhim ishlarda otalarining yonlariga kirib qolgan edilar. Ayniqsa Imom Hasan va Imom Husayn radhiyallohu anhumoning nomlari Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ni fitnachilar xurujidan himoya qilish ishlarida yaqqol yuzaga chiqdi. Fitnachilar xalifaning hovlilarini qamal qilib olishdi. Dastlab xalifa ularga nasihat qilishga urindilar, ammo foydasi bo'lmadi. Shunda Usmon ibn Affon radhiyallohu fitnachilar bilan aytishib o'tirmadilar. hovlilariga kirib ibodatga yuz tutdilar. Madina ahli u kishiga yordam berish uchun hovlilar atrofiga to'planishdi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ularni tarqalishga amr qildilar. Ular noiloj tarqalib ketdilar. Faqatgina Imom Hasan ibn Abbos ibn Zubayr va Muhammad ibn Talha qoldilar. Fitnachilar Hazrat Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu bilan birovni uchrashtirmay ham, gaplashtirmay ham qo'ydilar. Ayniqsa xalifa Hazrat Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ning himoyasi uchun lashkarlar yo'lga chiqqani haqidagi xabar tarqalgandan keyin tipirchilab qolishdi. Ular darvozadan ichkariga bostirib kirishga urinna boshladilar. Darvozani Imom Hasan, Imom Husayn, Abdulloh ibn Umar va Abdulloh ibn Zubayr boshliq yosh sahobalar qo'riqlab turar edilar. Himoyachilarning soni juda ham oz edi. Xalifa Hazrat Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ning ayollari tashqariga chiqib, mu'minlarning amiri qatl etildi deganida odamlarning esi chiqib ketdi. Ular yugurib kirib, u kishini jonsiz holatda yotganlarini ko'rdilar. Hammaga mash'um xabar yetdi. Ali, Talha, Zubayr, Sa'd va boshqa sahobalar yetib keldilar. Istirjo aytdilar, ya'ni inna lillahi va inna ilayhi roji'un dedilar. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ikki o'g'liga Ikki o'yin darvozaning oldida turib, mu'minlarning amiri qanday qatl etildi deb baqirdilar. Imom Hazanga tarsaga tushirdilar. Imom Husaynni ko'ksiga urdilar. Muhammad ibn Talha va Abdullah ibn Zubayrni so'kdilar. Otalarining xalifaligida Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ning fojiali o'limidan so'ng xalifa etib saylangan Ali ibn Abu Talib qiyin holda qoldilar. u kishi o'zlariga bo'ysunmaganlarni tartibga chaqirishga, ularni yo'lga solishga majbur bo'ldilar. Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahu o'z valiylariga Shomga borish uchun tayyorgarlik ko'rish haqida amr yubordilar. U kishi o'z huzurlaridagi kishilarni ham tartibga soldilar. Bayroqni o'g'illari Muhammad ibn Hanafiyaga berdilar. O'ng qanotga Abdulloh ibn Abbosni, chap qanotga Amr ibn Abu Salamani qo'mondon qildilar. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ga qarshi chiqqanlarni olmadilar. Qusam ibn Abbosni Madinada o'z o'rinlariga tayin qildilar. Bundoq tayyorgarlikni ko'rgan Hazrat Ali ibn Abu Talibning katta o'g'illari Imom Hasan fitna bo'lishdan qo'rqdilar va otasiga: "Ey otajon, shuni qilmang, bunda musulmonlarning qoni to'kilishi, ixtilof bo'lishi bor" dedi. Bunda Imom Hasan radhiyallohu anhu ning ishlarini tinch yo'l bilan hal qilishga bo'lgan rag'batlari yaqqol namoyon bo'ldi. Imom Hasan radhiyallahu anhu otalari uchun haddan tashqari ko'p kuyinar, u kishiga biror yaxshilik qilish yo'lida butun vujudlari bilan yonar edilar. Aziz otalarini har tarafdan o'rab olgan xavf-xatarlarni va qiyinchiliklarni mulohaza qilgan holda ba'zi mulohazalarini aytdilar. Otajon, men sizga Usmon qamal qilingan kuni Madinadan chiqib keting. Agar u qatl qilinsa ham, siz yo'g'ingizda qatl qilinsin demabmidim? Otajon, men sizga Usmon qatl qilingan kuni odamlar huzuringizga kelib, ketib, bu xalifalik ishni qabul qilishni so'rashganida hamma taraflardan bay'at kelmaguncha qabul qilmang demabmidim? Otajon, sizga Zubayr ibn Talhaning mu'minlarning onasi Oyishani olib Basraga yurganlar xabar yetganda Madinaga qaytib, uyingizda o'tiring demabmidim? Bularning birortasida ham mening gapimni qabul qilmadingiz dedi. Usmon qamal qilingan kuni chiqib ketishi mumkin emas edi. Odamlar Usmonni o'rab olganlaridek meni ham o'rab olgan edilar. Hamma tarafdagilarning bay'atini kutmaganim bo'lsa, bay'at ikki haramaynda hozir bo'lgan muhojir va ansorlar bilan sobit bo'ladi. Ular rozi bo'lib bay'at qilsalar, barcha musulmonlarga rozi bo'lish va bay'at qilish vojib bo'ladi. Ortga qaytib uyimda o'tirishim esa ummatni aldash va unga xiyonat qilish bo'lar edi. Bundan Hazrat Ali ibn Abu Talibning butun umr bo'yi o'zlari uchun, obro' uchun, shuhrat uchun yashamaganlari, balki haq uchun, adolat uchun va islom ummati uchun yashaganlari kelib chiqadi. Ibn Sa'dning ta'kidlashlaricha, Hazrat Ali ibn Abu Talibning o'g'illari Hasan, Husayn va Abdullah ibn Ja'far yuvganlar. Imam Hasan janozalariga o'tganlar. Qasos olishni Imom Hasan ado etganlar. Imom Hasanning xalifaliklari. Hijratni 40-yili otalari Hazrat Ali o'ldirilgandan keyin Iroq ahli Imom Hasan radhiyallahu anhu ga bay'at berishdi. Imom Hasan radhiyallahu anhu o'zlariga bay'at qilinganidan keyin 6 oy xalifalik ishlarini olib bordilar. Imom Tabaroni Abu Jamiladan rivoyat qiladi. Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu Ali ibn Abu Talib qatl qilinganidan keyin o'rniga xalifa bo'ldi. U kishi odamlarga namozga o'tib turganda bir kishi sakrab uni xanjar bilan urdi. U kishi buning sababidan bir necha oy bemor bo'ldi. So'ngra turib minbarga chiqib odamlarga xutba qildi. Ey Iroq ahli, bizning haqimizda Allohdan qo'rqinglar. Biz sizlarning amirlaringiz va mehmonlaringizmiz. Biz Alloh azza va jalla haqlarida albatta Alloh sizlardan kirlikni ketkazishni va yaxshilab poklashni iroda qiladir ey ahli bayt degan zotlar bo'lamiz dedi. Va shundoq gapirdiki, masjiddagi hamma odam ho'ngrab yig'ladi. Imom Hasan radhiyallohu anhu Muaviyaning oldiga odam yuborib, xalifalikni unga topshirmoqchi ekanini aytdilar va bir necha shart qo'ydilar. Birinchi, Moviyadan keyin xalifalik Imom Hasan radhiyallohu anhu ga bo'ladi. Ikkinchi Madina, Hijoz va Iroq ahlida hech kimni Hazrat Ali vaqtlarida bo'lib o'tgan ishlar uchun javobgar qilmaslik. Uchinchi Imom Hasan radhiyallohu anhu ning qarzlarini to'lash. Muaviya bu shartlarga rozi bo'ldi. Ikki orada sulh tuzildi. Imom Hokim Atabaroni Shabidan rivoyat qiladilar. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu ni Moviya bilan sulh tuzganda Nahilada ko'rdim. Moviya unga: "Agar shundoq bo'lsa, turib odamlarga ayt, ularga ishni menga topshirganing xabarini ber" dedi. U kishi minbarga chiqib xutba qildi. Allohga hamd sano aytdi va "Esliklarning esligi taqvodor kishidir. Ahmoqlarning ahmog'i fojir kishidir. Mana bu men Muaviya ila ixtilof qilgan ish. Agar unda mening haqqim bo'lsa, men uni Muaviyaga ushbu ummatni isloq qilish uchun, uning qonini to'kmaslik uchun tark qildim. Agar mendan ko'ra haqliroq kishining haqqi bo'lsa, o'shanga berdim. Men bu fitnami yoki ma'lum muddatli matohmi bilmasman dedi. Fitnalar barham topib, musulmonlar so'zi jam bo'lganligi uchun bu yilni Amul Jamaa, jamlanish yili deb nomlashdi. O'sha hodisa 41-hijriy sananing Rabiul Avval oyida bo'lgan edi. Mana shu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalari zohir bo'ldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning minbarda turib, yonlarida Hasan borligida bir odamlarga, bir unga nazar solib turib, mana bu o'g'lim sayyiddir. Shoyatki Alloh u ila musulmonlardan ikki toifaning orasini isloh qilsa deganlarini eshitdim. Buxoriy va Termiziy rivoyat qilishgan. Termiziyning lafzida albatta mana bu o'g'lim sayyiddir. Alloh uning qo'li ila ikki ulug' toifaning orasini isloh qiladi deyilgan. Dar haqiqat bu juda ham ulug' bir ish bo'lgan edi. O'shanda Imom Hasan radhiyallohu anhu ummat foydasi uchun o'z manfaatlaridan ketishning ulkan misolini ko'rsatdilar. uncha muncha odam ko'rsata olmaydigan jasoratni ko'rsatdilar. Imom Hasan radhiyallohu anhu ning o'z odamlari ichidan mansabparastlar u kishini malomat ham qildilar. Ammo Imom Hasan radhiyallohu anhu ularga e'tibor ham bermadilar. Ba'zi mansabparastlar u kishiga ey mu'minlarning ori deb malomat qilganda, u zot or nordan ko'ra afzal deb javob berganlar. boshqa biri ey mu'minlarni xorlovchi deb aytganda uzot men mu'minlarni xorlovchi emasman, ammo podshohlikni deb sizlarni qatl qilishni istamadim deganlar. Imom Hasan radhiyallohu anhu xalifalikdan iste'fo berishlariga uzr sifatida Alloh taolo bizning oilamizga nubuvvat bilan xilofatni jamlashni istamadi deganlar. Imom Hasan radhiyallohu anhu Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ning davrlarida boshlanib 10 yil davom etgan ulkan fitnaning qoq markazida yashadilar. Bu fitna sababli berilgan qurbonlarning ko'plarini, jumladan o'zlarining aziz otalarini o'z qo'llari bilan ko'mdilar. Shuning uchun ham u kishidek ulug' zotlar bunday mushkulotlarni hal qilmasalar, boshqalar hal qila olmas edi. U zot bu ishni Allohdan savob umidida va musulmon ummatining xayriyati yo'lida qildilar. Imom Hokim Jubayr ibn Nufayr rahmatullohi alayhidan rivoyat qiladilar. Men Hasanga odamlar seni xalifalikni iroda qiladi deydilar dedim. Arablarning boshlari mening qo'limda edi. Men urush qilgan ila urushar, men tinch qo'yganni tinch qo'yar edilar. Bas Men Allohning roziligi uchun va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlarining qonini to'kmaslik uchun xalifalikni tark qildim dedi. U kishi Sayyid o'ta halim sokin, viqorli, fitna va urush janjalini yoqtirmaydigan zot edilar. Imom Hasan radhiyallahu anhu juda ham saxiy edilar. Bir odamga 100 ming berib yuborgan vaqtlari ham ko'p bo'lgan. Imom Hokim Abdullah ibn Ubayd ibn Umayrdan rivoyat qiladilar. Hasan 25 marta piyoda haj qilgan. Holbuki uning yonida minishga eng yaxshi tuyalar yetaklab yurlar edi. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Umayr ibn Ishoqdan rivoyat qiladilar. mening oldimda Hasan ibn Alidan boshqa hech kim gapirganda gapidan to'xtamasa edi degan emasman. Men undan zinhor fahsh so'z eshitgan emasman. Faqat bir martagina eshitganman. Hasan bilan Amr ibn Usmonning oralarida yer talash bo'lgan edi. Hasan bir gap taklif qilgan edi, Amr unamadi. Shunda Hasan bizda uning burnini yerga ishqaydigan shu narsadan boshqa yo'q dedi. Mening undan eshitgan eng fahsh so'zim shu bo'ldi. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Ashas ibn Sivordan u bir kishidan rivoyat qiladilar. Bir kishi kelib Hasanning oldiga o'tirdi. Shunda u: "Sen biz turayotganimizda oldimizga o'tirib qolding. Bizga izn bersang" dedi. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Ali ibn Zayd ibn Jadaondan rivoyat qiladilar. Hasan Alloh uchun molning hammasini 2 marta chiqargan. Alloh uchun molni 2 marta taqsim qilgan. Hatto bir kavushni berib, ikkinchisini olib qolar, bir mahsini berib, ikkinchisini olib qolar edi. Ibn Sa'd Imron ibn Abdullah ibn Talhadan rivoyat qiladilar. Hasan ikki ko'zining orasiga Qul huvallohu ahad yozilganini tush ko'rdi. Bundan ahli bayti xursand bo'ldilar. Tushni Said ibn Musayyibga aytgan edilar, tushi rost bo'lsa, ajali yetib qolibdi dedi. Shundan bir necha kun o'tmay vafot etdi. Imom Hasan radhiyallohu anhu Madinai Munawvarada 50-hijriy sanada 47 yoshlarida zaharlanib vafot etdilar. Ukalari Imom Husayn radhiyallohu anhu u kishidan ichimlikni kim berganini shuncha o'tinib so'rasalar ham aytmadilar. Tarixchilarning aytishlaricha Imom Hasan radhiyallohu anhu ga zaharni dushmanlari ig'vosiga uchgan xotini Ja'da binti Ash'as ibn Qays bergan ekan. Imom Hasan radhiyallohu anhu Jannatul Baqi' qabristoniga onalari Fatima Zahroning yonlariga dafn qilindilar. Davomini inshaalloh keyingi juma dasturimizda tinglaysizlar. Jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi hafta davomida Jundulloh ovozi radioyimizda qo'yilgan kechki dasturlarni yodimizga tushirish uchun hafta nomamizga o'taylik. juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar bu oyatda biz shuni yaxshi bilaylikki alloh subhanahu va taoloning yo'lini qabul qilingan ummatdan Alloh subhanahu va taolo o'zining barakotini ko'targan emas. Alloh subhanahu va taoloning yo'lini qabul qilgan ummatdan Allohning yo'lini qabul qilgan millatdan jismoniy quvvatni yo'qotgan emas, birodarlar. Jismoniy quvvat boshqa ajnabiylarning jismoniy mashqlariga muhtoj emas. islomning hukmlarini qilishlik insonning o'zi jismoniy quvvat bag'ishlashlikka kifoya qiladi Bu quvvatni Alloh subhanahu va taolo o'zi beradi. Inson o'zining ertalabki tahajjud namozida o'qishlikka harakat qilishligi, o'zining saharda turib, dankasalik kasallaridan o'zining jismoniy quvvatlanishligi o'zi kifoya qiladi. Tahoratning komil qilishlik rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan savol qilindiki amallarning qaysinisi afzal deganda tahoratni komil qilish deb aytdilar ba'zi rivoyatlarda tahoratni komil qilishlik malol keladigan soatlarda alloh subhanahu va taolo xatolarni yo'qotadi va darajotlarni baland qiladi dedilar yakshanba Jurnalni nomni ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni nomni ko'p sonli andalus holati ham xuddi shunday bo'lgan bir shoir andalusdagi o'sha davr vaziyatini mana bunday tasvirlaydi Andalusdan meni chetlashtirgan narsa u yerdagi har bir mahallada bir amirning bo'lishi, har bir amir uchun bitta minbarning bo'lishidir. Mana shunday holatda ham jihod yo'q deb hech bir olim biror narsa demagan. balki Andalusdagi katta ulamolar oldingi saflarda bo'lishgan. Ul sahobalarning o'sha kunlardan bir kunining savobiga ham erisha olmaymiz. Allohga qasamki, ular bilan bu dunyoda bu savoblarga birga erishishdan mahrum bo'lgan bo'lsak, endi oxiratda ular bilan ajr savobga sherik bo'lishga intilmog'imiz darkor. Bu maqsadga erishish uchun bizning oldimizda faqat jihod, ribot va Allohning huzuriga shahid bo'lib borish bor xolos. Otaxona ota bor edi. Har kuni nima qiladi? Birga yuradi. Otaxona ota qayerda bo'lsa haligi bimiya kelayotgan ekan. Bomba kelayotgan ekan. Keyin Tahordan Sangardan dam olgani keldi. Haligi kechqurun bir magazinni otganda hamma rukiga bunday bosh ketganda otaxonada bir chekamda turib oldim deb berdi. Mendan boshqa hamma shahid bo'lib ketdi, men tirik qoldim deb aytadi. Ertasiga bir uxlab turdikda tursak, mana shu lavlar uchib toshga chiqdi-da. Ana hamma yo'qga dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon Alloh subhanahu va taoloni buyruqlarini bajarib o'zlarini aziz farzandlarini va suyumli ayollarini qahshagan cho'lga tashlab ketgan edilar lekin Alloh subhanahu va taologa itoat qilganliklari sababli tashlab ketgan omonatlarini Alloh hech ham zoya qilmadi. Demak, har bir inson Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini bajarishlikda hech narsadan qo'rqmaslik kerak. U kerak bo'lsa farzandlarini, ayollarini, qavm qarindoshlarini Allohga topshirib chiqishlik kerak. Allohga topshirib tashlab ketishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo ayniki Hojar va Ismoil alayhisalomga nafaqat ularga to bizgacha, to qiyomatgacha to'xtamay oqib turadigan rizqlarni chiqarganidek ularga chiqarib berib turadi. seyshanba unutmaslar seni xotirda ul faymonlaring bordur yechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur buykovga gepu rahbarlari shirin va'dalar bilan quruq daryodan ko'p suvlar iltifot qildi. Ular tog' ichkarilariga borib, Nosirxon to'rani istab, topib, yaxshi nasihatlar bilan millat ezilmasin, mahvu parishon bo'lmasin, to'ram ham hukumatning lutf inoyatlaridan foydalansin, qolgan 5 kunlik umrlarini rohat, izzat, maishat bilan o'tkazsinlar deyishlari uqtirildi. Kufrning xizmatiga o'tgan hozirgi zamonamizdagi munofiqlar ham ayni shu so'zlarni takrorlashadi. Mana sizlar jihad deb chiqdilaring. Mana buning dastidan mana vatanimizda mana bu Islom Karimov musulmonlarni sizlarning dastlaringdan mana shunchani qamab tashladi. Mana shunchani mana azob beryapti. Nima qildilaring? Sizlar qilgan jihodlaring mana shu bo'ldi degan bir tuhmatlari bilan mana hozir ham xuddi shunday jihod yo'lini to'smoqchi bo'ladilar. O'shanda ham xuddi shunday so'zlar ishlatilgan ekan. Chorshanba Andola, andola, andola. Keyin shu kishi shu bag'irgan kishiga, shu bashoratni bergan kishiga özünün üstündeki libaslarını liboslarni chiqarib yuborgan chiqarib shu kishiga ve ki va borib katadeden Qatadadan amakisining o'g'lidan iki tane libosni nima olgan e, amonat olib siras payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning masjidiga yugurib borgan yugurib borsa hamma sahobalar basharatlayapti muborak bo'lsin tavbangiz qabul bo'ldi shunday bunday bunu hamma sahobalar yugurib nima musofa qilib nima qilib tursa ki Talha İbni Ubeydullah namındaki muhacir sahabi e, Kâb İbni Malik'li körgeni bilen seklep özünün caninden yugurıp varıp onu tebrikleyen, Şunu körgeni de Kâb İbni Malik cüde korsan buldu. Yani biraderi onu için özünün caninden turup yugurıp gelip ben şarap tebrikleyen tebriklegen. Diyen ki vallahi diyen Talha'dan başkası bunda kılmadı. Ben Talha'nın bu kılgen işini bundan için hiç isten çıkarmayman diye. payshanba Jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli faqat o'zingiz uchun javobgarsiz deb marhamat qilgan siz aytgan narsa nafaqa to'g'risida deb javob berdilar da mana bu oyati karimaga ishora qildilar وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلكة يعني الله يولغا إنفاق إحسان قليلر وقلرين حلاكتك تشلميلر boshqacha aytganda Alloh subhanahu va taolo yo'liga sarf xarajat qilmaslik bu ayni halokatlar deganidir. Musulmonlarni himoya qilib, 3 kun ribotda tursa, 1 yillik ribotga kifoya qiladi. Musnad Ahmad. Talab qilingan ribot inson dushmanning kelishi kutib turilgan jabha chizig'ida yoki islom o'lkasi chegarasida o'zini tutib turish demakdir. Bu ribot jihod niyati yoki quruqchilik niyati bilan yoki u yerdagi musulmonlar sonini ko'paytirish uchun bo'ladi. ikkita andol yugurib ketdi ustilari chang chang bo'lgan keyin biz ko'rishdik nima bo'ldi desak bizni urdi dedi asad u yerda dedi zahmiylar bor dedi shahidlar bor tezroq boringlar dedi keyin ularni shu bir masjidga nima qilib boringlar sizlar kirib turinglar deb keyin biz ketdik uch kishi borsak xalq ko'p lekin urilgan uyga hali borisholmagan lekin atrofida yurishibdi ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا Atrofga alanglab nazar tashlasam, ko'rindi isyonga to'lgan kimsalar, bular kim hayratdan tilim tishlasam, dedilar yashashga kelgan kimsalar, qayg'uli kunlarda mo'minga elmas, islomni ko'rib ham insofga kelmas, aslida dunyoda yashashni bilmas, dunyoga yashashga kelgan kimsalar gunohu fasoddan chiqarsa hordiq, tubanlik bundan da ortiq? Olinglar shu dunyo sizlarga tortiq, dunyoga yashashga kelgan kimsalar umriga taqvodan qurmaydi qo'rg'on, ko'zlari yilda bir ko'rmaydi Qur'on, so'zlari bo'xton va va'dasi yolg'on, dunyoga yashashga kelgan kimsalar kasblari isyon va bahslari ozor, bog'lari tug'yon va hovlisi mozor, hayoti fasod va tinchligi mozor, dunyoga yashashga kelgan kimsalar bunday kimsalar dunyoga to'ldi. Shu sabab ma'r ma'rifat gullari so'ldi, qay holda bo'lsa ham yashasa bo'ldi. Dunyoga yashashga kelgan kimsalar balki shu tufayli qalblari kengmas, nahot bu kimsalar nafsini yengmas, asrlar yashashsin soatga tengmas, dunyoga yashashga kelgan kimsalar bu kaslar iffatdan yiroqda olis, bu holda yashashlik hayvonga joiz, yasharlar dunyoga kelgan bois, dunyoga yashashga kelgan kimsalar muzlatgich to'lmasa tonglari otmas, qorinlar to'ymasa uxlashga yotmas, tiriklikda yashar lekin hayotmas, dunyoga yashashga kelgan kimsalar. هذا هذا هذا هو الإسلام هذا هذا هذا هو الإسلام هذا هذا هذا هذا هذا هو الإسلام هذا هذا هذا هذا هذا هو الإسلام Alhamdulillah, islom tarixidagi ayanchli davrlardan sekin asta o'tib, xorlik va zillat kunlarini ko'rish uchun orqaga qaramoqdamiz. Qarshimizda esa endi uyg'onib kelayotgan ummatning yangi imtihonlar bilan ro'baro kelish jarayonlarini shohidi bo'lib turmoqdamiz. Allohga shukr. islom tarixining izzatli sahifalarini bitish boshlangan va bu tarix islom ummatini faxri bo'lmish qahramon o'g'lonlar qonlari bilan bitilmoqda. Solih ajdodlarimizdan qolgan merosimiz bo'lmish izzatni qaytarib olish uchun qalblarida shijoat o'ti jo'sh urgan azamat mu'minlar ushbu og'ir yukni ko'tarish uchun vatanlaridan hijrat qilib, jannat va'da qilingan g'ariblik yo'lini ushlab kelmoqdalar. Orqaga qaytish yo o'zgarib qolishdan saqlangan sodiqlar turli-tuman bo'ron kabi qarshiliklarga ham bardosh qilishlari shart ekan. Alhamdulillah jamoatimiz ham shunday baland-baland to'lqin uzra yelkan ko'tarib suzib kelayotgan kema misoli mashaqqatli yo'lni bosib turli imtihonlardan o'tib kelmoqda. O'tgan hafta Safimizga yaqinda qo'shilgan yangi muhojirlarimizning bir guruhi rijollik burchlari bo'lmish harbiy ta'lim marhalasi ham tugab, jihodiy xizmatga o'z hissalarini qo'shish uchun astoydil bel bog'ladilar. Aniqrog'i o'tgan yakshanba kechasi ta'limdan chiqqan mujohidlarimizning talabi bilan ahdlashuv kechasi bo'lib o'tdi. Bu yig'ilishga tashrif buyurgan amirimiz Usmon g'ozi jumladan shunday so'z ochdilar. Alhamdulillahi Muhammad va va rahmatulloh. <clears throat> Alhamdulillah mana ta'limlarni olib mujohidlarni hmm, safiga qo'shilib inshaalloh qayda qanaqa xizmat bo'lsa tayyor bo'lib o'tiribsizlar ozmi ko'pmi jamoat bilan tanishdinglar endi bundan buyog'iga mana alloh taolo bu majlisimizga o'zi guvoh bo'lib turibdi bunaqa majlislarni ko'p qilganmiz ellitalab kishilar bayat bergan kunlar bo'lgan bu ahdlashuv bo'lgandan keyin shu eslatmoqchi bo'lgan narsam bunaqa ahdlashuvlar ko'p bo'lgan alhamdulillah va'dasida sodiq turib shahid bo'lib ketdi ko'pchilik hozir taqriban hisoblasam uch yil ichida uch yuztadan ko'p shahid berganmiz uch yil ichida afg'oniston pokiston ichida bir yilda bir yuz o'ttiz to'qqizta shahid berdi bir yilda afg'oniston pokiston ichida hattoki o'ttiz to'qqizta nafar guruhlar bor biz bir yilda bir yuz o'ttiz to'qqizta she'r berganmiz ya'ni kimdir o'sha ahdiga sodiq bo'lib shahid bo'lib ketdi kimdir shahidligini kutib turibdi kimdir o'sha ahdini sindirib ketdi jamoatdan chiqib ketgan ba'zilar alloh taolo mana o'sha bir mujohid musofir muhojir jamoatga qo'shilishni sizlarga nasib qilgan ekan va olloh yo'lida o'sha e, bir birimiz bilan ahdlashib ollohni e, dinini oliy qilish shu shariatni yer yuzida o'rnatishlik mazlum mazlumlarni ozod qilishlikka ahdlashamiz deb o'tiribsizlar va alloh taolodan so'ranglarki alloh taolo o'sha o'zi oyatda aytdi <coughs> dedi ey mo'minlar ollohdan qo'rqinglar sodiqlar bilan birga bo'linglar alhamdulillah hamma jamoatda turganlar inshaalloh sodiqlardan erkaklarimiz bo'lsin ayollarimiz bo'lsin sodiq bo'lmagan kishilarni alloh taolo o'zi chiqarib tashlayapti jamoatdan kim chiqib ketayotgan bo'lsa uni haqqi yo'q man jamoatdan ketyapman deyishga bu alloh taolo mani chiqarib tashladi desa o'sha to'g'ri bo'ladi chunki bu jamoat sizlarga bir ham eslatdimki o'sha poy devori bir halol qonlarni ustiga qurilib kelayotgan bu jamoatimiz ba'zida harakat jamoat deb gapirsa ko'pchilik yoqmas ekan mayli yoqmasa endi nima qilaylik biz alloh taolo g'ururdan o'zi saqlasin alloh taolo o'zi sobit qadam qilsin va haqiqiy o'sha sodiqlardan ahdiga sodiq qoladigan kishilardan qilsin هذا هذا هو الإسلام هذا هذا هذا هذا هذا هو الإسلام هذا هذا هذا هذا هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام دين حضارة حضارة ومعالم التاريخ تنبئك الخبر فلتسأل التاريخ عن إسلامنا ورجاله الغر الميامين الدرر والله لولا الحق في إسلامنا والعدل ما فتح البلاد ولا انتشر ذاقت الأرض السلام سوى على يد هؤلاء ذوي الملاحم والسير samir sohib sizga bayat beraman ma'siyatga buyurmasak aziz inshaalloh siz bilan bo'lamiz. kufrga qo'l beraman men ham binox sohib sizga bayat beraman toinki ma'siyatga buyurmas siz itoatingizda bo'lib kofirlarga qarshi Allohning kalimasi la ilaha illalloh muhammad rasululloh kalimasini oliy qilish yo'lida bir safda bo'lib oxirgi qonun qolguncha shahodat kalimasi berishguncha itoatingizda bo'lib jihad qilishga bay'at beraman. Bu Allohning kalimasi. Butun dunyoga oliy bo'lmas ekan, bu yo'ldan qaytmasdan yelkama-yelka bu kofirlarning qarshisiga turib jihad qilishga bay'at beraman. Takbir. Allohu akbar. Ondan bir niyat qilgandan bu yoqqa kelishdi niso aka bayat beraman deb alhamdulillah alloh taolo yetkazdi mana bayat ne'matlarini alloh hamd olsun men bayat beramanki oxirgi qonim qolguncha jihad qilishlikka va birinchi saflarda turib jihad qilishlikka toki masiyatga buyurmas ekansiz kufr yo'l bermas ekansiz oxirgi qonimiz qolguncha jihad qilishlikka bayat beraman shu yo'lga chiqishdan oldin shahobat ne'matiga erishish uchun shu yo'lga chiqqanmiz inshaalloh oxir qonimiz qolguncha shu yo'lda inshaalloh kufrga qo'l bermas ekansiz masiyatga buyurmas ekansiz inshaalloh oxiri qo'limiz qolguncha bu yo'lda jihod qilishlikka bayat berdi alloh taolo sodiqlardan qilsin allohu akbar bu ahdlashuv ya'ni bir kishiga bayat berish bo'ladimi umumiy oddiy bitta tijoratda ustaxlashuv bo'ladimi yoki bo'lmasa er xotin nikoh vaqtidagi ahlashuv bo'ladimi bu hammasiga qiyomat kuni javob beriladi buxoriy muslimda kelgan hadis ali ibn abi tolib ya'ni to'rtinchi xalifa o'sha kishi umar roziyallohu anhu paytida qozi bo'lgan kishi ana o'sha hazrati alidan kelgan rivoyatda o'sha kim qaysi bir mo'minga ahd bersayu ahdiga xiyonat qiladigan bo'lsa ahdini buzadigan bo'lsa payg'ambar alayhisalom aytyaptilarki ana o'sha kishi qiyomat kuni nafl ibodatlari ham farz ibodatlari ham qabul bo'lmagan holatda keladi chiqib bu dunyoda bemalol yuribdi bular baxtini sindirib ketganlar shuning uchun bu majlisga alloh taolo o'zi guvoh farishtalar guvoh mana shuncha hammanglar bir biringlarga guvohsizlar ana endi shundoq ham itoat vojib itoat qilishyapti endi ahdlashgandan keyin ana endi uni ustidagi mas'uliyat ikki barobar kuchayadi ikki barobar javob beradi keyin shuning uchun ana shunaqa bir jiddiy majlisda o'tiribmiz hozir keyin hech kimdan biz so'ramadik kelib bayat berishsin falon bo'lsin falon bo'lsin lekin faqat o'zbekiston islomiy harakati haq qolganlar nohaq deb aytmaganmiz inshaalloh aytmaymiz bu narsani chunki haqqimiz ham yo'q bunaqa deyishga alhamdulillah mana shu harakat to'g'risida gapiradigan bo'lsak endi ko'p buni eshitdinglar ko'rdinglar mana ta'limdan o'tdinglar hech orqasida yurmaganmiz alhamdulillah keyin beg'ayrat degan bir e, tamg'a ham bosilmagan undan buyog'iga ham bosilmasin bu narsa olloh saqlasin alloh taolo bundan buyog'iga ham kufrga qo'l berishdan o'zi saqlasin bizni va duo qilasizlar xosatan man hozir shu jamoat tepasida turgan bo'lsam mani alloh taolo ollohga va rasuliga va shu mo'minlar jamoatiga xiyonat qilib qo'yishdan zulm qilib qo'yishdan alloh taolo mani saqlasin Avvalambor o'zim isloh qilsin, jamoatimizni isloh qilsin. Erkak, ayol, yoshi, qari, yangi, eski hammalarimizni Alloh taolo o'zi isloh qilsin. هذا هذا هذا هو الإسلام هذا هذا هذا هذا هذا هو الإسلام هذا هذا هذا هذا هذا هو الإسلام Mana shu islom. Ha, shu yo'l bilan islom shariati tiklanadi. Shu yo'l bilan dinimiz himoya qilinadi va haqlar qaytarib olinadi. Shu yo'l bilan mazlum mazlumalarni ozod qilishga hamda tavhid bayrog'ini ko'tarilishiga hissa qo'shamiz. Robbimiz bizga farz qilgan jihodni ado qilamiz. Ey Allohim, bizlarni sadoqatli mu'minlar jumlasida tanamizdagi jonimiz chiqquncha sobit qilgin. آمين والعدل ما فتح البلاد ولا انتشر ذاقت الأرض السلام سوى على يد هؤلاء ذوي الملاحم والسير ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا Mana Ahmad aka qarang, dunyoni hamma burchaklarida mujohidlar jihad qilyapti. Xalqlar hukumatlarga qarshi bosh ko'tarib qo'zg'olonlar qilishyapti. Nima uchun biz O'rta Osiyoda hech qanday qo'zg'olonlar bo'lmayapti? Avvalo Alloh bilguvchiroq, biroq bu O'rta Osiyo musulmonlariga hayronman. Nima uchun shuncha filmlar chiqyapti, shuncha eshitirishlar bo'lyapti? Dunyoda butun jihodiy amaliyotlar, jihodiy uyg'onishlar bo'lyapti. lekin o'rta osiyo musulmonlari hamon qo'zg'almay turibdi ahmad aka birodarimiz abdulboqiy shu mazmunda bir she'r yozgan ekan keling shuni hozir birgalikda tinglaylik ey musulmon qo'zg'ol deya nido qildik bu xususda aytilmagan so'z qolmadi qo'zg'oldilar ba'zi joylar ko'rib bildik Nechun O'rta Osiyo hech qo'zg'olmadi? Chechen qattiq javob berdi Rusiyoga, Iroq asta qo'l ko'tardi Amerikaga, ming ajabki tilin tashlab Kiryaqoga, nechun O'rta Osiyo hech qo'zg'olmadi? Afg'oniston sabab bo'ldi qo'zg'olonga, Pokiston ham makon bo'ldi Talibanga, bitta imkon kelganda ham Andijonga, nechun O'rta Osiyo hech qo'zg'olmadi? Qilich o'ynab yod etilgan suvoriyda Shom yerida jihod qayta ochdi deydi. jihod bordir bugun hatto Samalida, nechun o'rta Osiyo hech qo'zg'olmadi? Asl mu'min mujohiddan saqlamaslik, mujohidga mehr qo'ymas qancha o'zbek, hukumatdan jabru ozor ko'rmagandik. nechun o'rta Osiyo hech qo'zg'olmadi? Bugun xalqim dinni tutmas turib mahkam unga tobi endi tojik turkmanim ham axir kofir ko'kka sakrab qildi bayram nechun o'rta osiyo hech qo'zg'olmadi nido qildik javob keldi uzoqlardan aqli borlar chiqdilar bas tuzoqlardan bosh ko'tar deb umid qildik qozoqlardan nechun o'rta osiyo hech qo'zg'olmadi yahud otliq osiyoga tashlagach iz xalqlar aro millatchilik otdi ildiz O'zbeklarni sen falon deb urdi qirg'iz, nechun o'rta Osiyo hech qo'zg'olmadi? Xudosizlar hukumatni oldi oson, mujohidga bag'ir ochdi lik xuroson, g'ariblikdan qolsa hamki zoru sarson, nechun o'rta Osiyo hech qo'zg'olmadi? Bugun dushman dushmanligin qilar oshkor. Bunda yolg'iz musulmonlar ko'rar azor, bugun har bir mujohidda bir savol bor, nechun o'rta Osiyo hech qo'zg'olmadi? Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoyil hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron Isroil ey Isroil Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu was-salamu ala rasulih Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain Amma ba'd Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qadrli mo'min va mo'minalar muhojir va muhojiralar mujohid va mujohidalar sayyuhniz donishmandlari majlislarining bitiklari yuzasidan qirqinchi suhbatimizni boshlaymiz biznilla. oxirgi suhbatimizda yahudiylarning bu bitiklardagi iqtisodni o'z qo'limizga kiritamiz degan matnining tahlilini tugatgan bo'ldik Aslida iqtisod mavzusi shu qadar kattaki, bu haqda jild-jild kitoblar yozilmishdir. Shundan biz faqat uch uchlarinigina yetkaza olgan bo'lsak ham katta gap. Umuman ushbu suhbatlarimiz silsilasi mukammal tadqiqot bo'lmay, Yahudi g'alamislarining Sion bitiklari nima haqda ekani to'g'risida islom ummatida bir ogohlik, xabardorlik hosil eta olsak degan umiddamiz. Shu maqsadda uni rosa soddalashtirib, ommabop holda yozib bormoqdamiz. Juhudlarning dunyo iqtisodini o'z qo'llariga kiritishlari mavzusiga ba'zi bir qo'shimchalarni kiritamiz. Biz ko'rdikki, ularning bu maqsadlariga erishishlarining asosiy yo'llaridan biri hammani qarzga botirishlari ekan. Shu maqsadda jahon moliya muassasalarini bu olamiy riboxonalarni tuzibdilar. Xo'p, endi shu barchani qarzga botirishda olamiy sudxo'rlar qanchalik muvaffaq bo'libdilar? Shunchalar muvaffaq bo'libdilarki, hozirgi dunyodagi 200 ga yaqin jamiki davlatlarning bir nechta kichik-kichik shahar davlatchalarini hisobga olmaganda hammasining tashqi qarzi bordir. Zamonamizda beqarz yashayotgan birorta ham davlat yo'q ekan. Xo'sh, ular kimdan qarzdor? O'zaro bir-birlaridan qarzdor. Eng ko'proq esa Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Osiyo banki va boshqa shular singari olamiy riboxonalardan qarzdor ekanlar. Davlatlar qanday qilib qarzdor bo'lib qolishadi? Xo'jaliklardagi biror bir sohani, tarmoqni rivojlantirish yo davlatning qaysidir kamini to'ldirish zarurati chiqib qoladi-da, ko'p hollarda esa bunday muhtojliklarni davlatlarda Yahuda masonlarning o'zlari sun'iy ravishda uyushtirib keltirib chiqaradilar-da, oqibatda bu davlat tashqaridan qarz olishga majbur bo'ladi. Ya'ni davlatlar ko'p hollarda shunga majbur qilinadilar. Bu juhud qo'shtirnoq boy tog'alar esa qarzni shundaycha berib qo'yadigan anoyilar emaslarda. Albatta foizi bilan qaytarilishi sharti bilangina beradilar. Ana endi qarz olgan davlat haligi kamini qiladida rivojlanib oladi. Biroq endi bu qarz olib rivojlantirib olgan iqtisodidan kelayotgan foyda shu qarzni va uning vaqt sayin o'sib turadigan foizini uzishga boyagi sudxo'rlarga ketaveradigan bo'lib qoladi. Kundalik yashash uchun esa bu davlat yana qarz olishga majbur bo'ladi. Shu bilan bu davlat hech tugalmas qarzdorlikka mahkumdir. Ushbu chizma barcha zamon va makondagi sudxo'r zotining qarzdorlarning ustiga minib olish klassik uslubidir. Hozirgi olamiy yahuda masonlik butun dunyo ustiga mana shunday minib olgandir. Qarang, bu Yahudi donishmandlarining iqtisodni o'z qo'limizga kiritamiz deganlari qanday amaliy qilinar ekan? Hozirda eng qarzdor davlatlar qaysilar deb o'ylaysiz? Eng rivojlantirilgan davlatlar ayni paytda dunyoning eng katta qarzdor davlatlari ham ayni shular ekanlar. Mana buning ro'yxati. 2011 yilning 30-iyungacha bo'lgan hisobida. Birinchi, Germaniyaning tashqi qarzi ichki yalpi mahsulotining 159% ni tashkil etdi. Bu degani Germaniya bir yilda ishlab chiqargan mahsulotini 100% deb olinib, uning tashqi qarzini uzish uchun shu 100% mahsulotini 1 yil o'zi yemay ichmay to'lasa ham yana 59 foizi uzilmay qolgan bo'ladi. Buni uzish uchun yana yarim yildan ko'proq bor ishlab chiqarganini, hosillari mol hollarini bu mamlakat o'zi hech tirikchilik qilmasdan to'lashi kerak bo'ladi. Germaniyaning bu tashqi qarzini aholisi soniga taqsimlaganda uning har bir fuqarosining gardaniga 63 mingu 493 AQSh dollaridan tushar ekan. Ikkinchi Britaniya. Uning tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotining 396 foizini tashkil etibdi. Bu esa ushbu davlat kelgusi 4 yilda ishlab chiqaradigan bor boyligini allaqachon yeb bitirib, ana shu 4 yil oldinga qarzdor bo'lib bo'pti demakdir. Albatta, keyin bu hech to'ymas och ofat nahanglarga Iroqning nefti singari o'zgalarning boyliklarini bosib olib, tashib ketish kerak bo'ladi-da. Buncha qarzini bir amallab kamaytirib turish uchun Britaniyaning tashqi qarzi har bir fuqarosi bo'yniga 147060 dollardan to'g'ri keladi. 3. Fransiya. Tashqi qarzi ichki yalpi mahsulotining 188 foizini tashkil etadi. Buning qarz ahvoli Germaniyanikidan da battar ekan. Yaqin 2 yil oldinga qarzdor bo'libdi. Aholisi boshiga 74 410 dollardan tashqi qarz to'g'ri keladi. 4. Italiya tashqi qarzi ichki yalpi mahsuloti bilan teng 101% ekan. bir yil yemasa, ichmasa qarzini to'lay olar ekan. Kishi boshiga 39234 dollardan tashqi qarzi to'g'ri kelibdi. 5-Kanada. chi Buning qarzi bir yilda topadigan boyligining 84 ni tashkil qilardi. Bu tashqi qarzini uzib-uzib 2011 melodiy yilning 30 iyuniga 62 ga tushira oldi. 6. Dunyodagi eng taraqqiy topgan, gullab yashnayotgan Yaponiyaning ahvoli nechuk ekan? Buning tashqi qarzi o'tgan yaqin yillarda bir yilgi topadigan bor boyligining 198 foiziga yetib borgandi. Keyin bu mamlakat qo'ldan kelgancha yeb ichishini kamaytirdi, bir qancha yaxshi savdo sotiqlarini amalga oshira oldi qarzdorlardan bergan qarzlarini bir muncha o'ndira oldi. Xullas, ko'rgan barcha chora tadbirlari bilan 2011 melodiy yilning 30-iyuniga tashqi qarzini 46 foizga tushira oldi. Biroq shu ham ko'p qarz hisoblanar ekan. Tashqi qarz davlatlarning bir yilga topadigan boyligining 15-20 foizigacha bo'lsa, chidasa bo'ladigan nisbatan yengil qarz bo'lar ekan. Bunda qarzni har bir davlat zo'riqmasdan, yana qarzga kirib ketmasdan istagan paytida uza oladigan bo'lar ekan. Hozirgi davrda buyuk davlatlardan ikkitasi, Xitoy va Rossiya o'zlarini shunday saqlab tura olganlar. Xitoy o'zining tashqi qarzini 2011 yilning 1-yanvariga ichki yalpi mahsulotining bor yo'g'i 7 foizida ushlab turgan. Demak, Xitoy o'zining 1 yilda ishlab chiqaradigan mahsulotidan atigi 7 foizini ajratib bersa, tashqi qarzidan qutula olarkanki, jahon iqtisodi o'lchovlarida bunchagina qarz davlatlar uchun qarz ham hisoblanmaydi. Xitoyning bu qarzi uning har bir fuqarosi boshiga 260 dollardangina to'g'ri keladi. Xitoy bunga boyagi jahoniy riboxonalarning nayranglarga uchmagani sababidan erishdi. Yahudo masonlikdek olamiy sudxo'rlarni nazar pisand qilmay, o'z kuch-quvvati bilan iqtisodini rivojlantira olish Xitoydek katta davlatning qo'lidan kelar edi hamda. Endi Rossiyaning ahvoliga qarasak, Bu ham dunyodagi eng katta davlat shu bo'ladi. Lekin u Yelsin davrida olami yahudo masonlikning makru hiylalariga ilinib, qarzlarga botib qolgandi. Natijada narxu navolar oshib ketib, oyliklar esa pasayib, hatto ko'mir konchilari yu boshqa bir qator ishlovchilariga ham xizmat haqlarini oylab bera olmay, nihoyatda tang iqtisodiy vaziyatga tushib qolgandi. Rossiyani eng katta qarzga tushirib qo'ygan vaqtlari 1998-melodiy yilga to'g'ri keladi. O'shanda uning tashqi qarzi ichki yalpi mahsulotining 146.4 foiziga ko'tarilib ketgandi. Rossiyani bu holga yahudo masonlar soldilar. Sababi Rossiyaning nihoyatda keng tabiiy boyliklarni egallab yotgani va raketa yadroli davlat ekani butun dunyoga hokim bo'lishga intilayotgan olamiy yahudo masonlikka tinchlik bermayotganidir. Ular Rossiyani allaqachonlar nishonlariga olib bo'lganlar va bu davlat ichiga yahudo masonlarini tiqishtirib ulgurganlar ham. Eron va Suriya masalasidan keyin navbatda Rossiya ekani sir bo'lmay qoldi ham. Hozircha esa yonverlardan bu ahmoq Ukrainani shu kunlarimizda ko'chaga chiqarib, to'polonga tortib yubordilar. Emishki, Ukrainaning Yevropa ittifoqi bilan savdo sotig'i ochib yuborilsa, Ukrainaga yaxshi bo'larmish. Qanday qilib yaxshi bo'ladi? Bu holda Yevropa ittifoqining mollari Ukrainaga yopirilib keladi va ularning sifati balandligidan Ukrainaning o'z mollari o'z bozorlarida o'tmay qoladi. Chunki buning narsalari pastroqda. Natijada Ukrainaning shu zo'rg'a qiltirab turgan iqtisodi ham kasod bo'lib qo'ya qoladi. Boshqa tomondan Ukraina Rossiyaning kattagina bozori bo'ladi. Endi Rossiyaning ham mollari bu yerda o'tmay qoladi. Chunki o'risning ham matosi pastroqda. Yana o'rtada aytarlik chegara bo'lmagandan keyin Yevropaning mollari Ukrainadan Rossiyaga bemalol bostirib kiraveradida, endi Rusning o'z mollari Rossiyada o'tmay qolib, Yevropaniki sotiladigan bo'lib qoladi. Bu esa tabiiyki Rossiyaning ishlab chiqarishini kasod qiladi. keyin iqtisodi sinib ketgan Rossiya bilan xohlagan muomalalarni qilaveradilar. Moskvadagi hokimlar o'z muammolarini bizdan da yaxshiroq anglab yetganlar albatta. Shuning uchun ruslar Ukraina uchun talashmoqdalar va Eron va Suriyani ham urdirmaydilar. Chunki ular Rossiyaga qaratilgan olamiy bosqinning oldi istehkomlaridirlar. Aslida Ukraina mojarosi ham Rossiyani sindirish uchun qo'zg'atilgandir. Hozirgi Putin hukmdorligida Rossiya Yeltsin davridagi iqtisodiy inqirozni bartaraf eta oldi. Davlatning siyosati va iqtisodiga kirib olgan Yahudo masonlarning kattaroqlaridan bir qanchasining o'zlarini va tijoratlarini, qisdi, mol-mulklarini davlatga o'tkazdi. O'sha yillarda neft, gaz narx-navolari jahonda yuqorilaganidan yaxshigina foyda topib, katta miqdorda qurol aslahalar sotib va boshqa chora tadbirlarni ko'rib, Rossiya 2010-melodiy yilga kelib o'z tashqi qarzini 9 dan 6 foizga tushira oldi. 2011-melodiy yilning 1-oktyabriga Rossiyaning tashqi qarzi 23 foizga yetdiki, bu yengil qarz hisoblanadi. Har bir fuqarosi boshiga 3634 dollar tashqi qarz to'g'ri keladi-yu xolos. Bu yutuqlarga Rossiya buni oldin ham aytib o'tdik, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki singari jahon sudxo'rlarining nayrangbozliklariga o'ynamay qo'yganidan keyingina erisha oldi. Rossiya ham Xitoy kabi ulkan davlatlardan bo'lgani bois bunga kuchi yetgandida. Biroq kichik va o'rtacha davlatlar jahon sudxo'rlarining qarz va boshqa iqtisodiy, siyosiy, safiriy, harbiy iskanjalardan qutulib ketishlari oson ish emas. Shunday o'rta davlatlardan misol tariqasida Eronni olsak, u o'zining qaysarligi bilan olamiy sudxo'rlarga bo'yin bermay, tashqi qarzini 2010 melodi yil 1-yanvar hisobida bor yo'g'i 6% miqdorida ushlab turdi. Chunki tashqi qarz tashqaridan bo'ladigan bosimning bir quroli bo'lganidan Eron tashqi qarzga botishdan o'zini saqlashga urinib keldi. Biroq uni sen atom bombasini quryapsan deb turib hali yasamagan bombasiga shunchalar qiyin qistovga olganlarki, iqtisodida juda katta qiyinchiliklar keltirib chiqardilar va bir muncha orqaga chekinishga majburladilar. Iqtisodiy qurshovning bir miqdor bo'shatishlari evaziga o'zining atom barnomasidan bir qismini to'xtatib turishga Eron shu kunlarda rozi bo'ldi. Unga ham xuddi Iroqqa qo'llaganlari kabi iqtisodiy sanksiyalarni, ya'ni jazo choralarini qo'lladilar. Asosiy daromad manbai bo'lgan neftini sottirmadilar. Harbiy kemalari bilan sohillarini to'sib, hech kimni u bilan savdo sotiq qildirmadilar. Oqibatda Erondek kattagina va boy davlat ham iqtisodiy tanglikni seza boshladi. hali bir dona ham atom bombasini qurmagan Eronga shuncha dag'dag'ayu imi-jimida AQShning sobiq prezidenti Jimmy Carterning guvohligiga ko'ra 400 tacha atom bombalarini qurib olgan Isroilga hech qanaqa sanksiya panksiyalar, iqtisodiy qamallar qo'llanilmaydi. Olamiy yahudo masonlik bu Sion bitiklarida mo'ljallaganlari dunyo iqtisodini o'z qo'llariga qarib kiritib bo'lganlardan darak emasmi bu? Kofirlarda doim bo'ladigan zamona zo'rniki, tomosha ko'rniki bu. Aziz do'stlar, mavzuning davomi bor. Va axiru davana anil hamdulillahi robbil alamin. As-salatu vas-salamu ala rasulih Muhammadin va ala alihi وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sen qilding vayron isroil isroil shayton qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron hayotda ko'p mashaqqat ko'rganlarda ajib turli tajribalar bor bo'lar hijratda ham uzoq yil yurganlarda ko'p foydali maslahat bisyor bo'lar hayotda ko'p mashaqqat ko'rganlarda ajib turli tajribalar bor bo'lar hijratda ham uzoq yil yurganlarda ko'p foydali maslahat bisyor bo'lar hayotiy tajribalar keling Adrashid birodarim Bu safar bola tarbiyasi haqidagi ba'zi birodarlarimizning hayot tajribalari bilan tanishaylik. Demak, tanlagan mavzuyimiz farzandlarimizni namozga o'rgatishdagi yo'llanmalar. Rasul akram va habibi muhtaram Rasululloh sallallohu alayhi va sallam farzandlarini namozga o'rgatish borasida bunday deb marhamat qilganlar. Bolalaringizni ular 7 yosh bo'lsalar namozga buyuringlar. Ular 10 yoshga to'lib ham namoz o'qimasalar, ularni uringlar. To'shakda ularning orasini ajratinglar. Abu Davud, Bayhaqi, Hokim Ahmad Ibn Abu Shayba rivoyatlarida. Musnad al-Xorisda keltirilgan rivoyatda bolalar 13 yoshlarida namoz o'qimasa, urush mumkinligi haqida buyurilgan. Yosh bolalar hali balog'atga yetmaganligi uchun ularga namoz o'qish majburiy emas. Ularga shar'an buyruq kelmagan. Namoz farz etilmagan. Biroq mazkur hadis sharif hukmiga ko'ra sabr toqat mehr shafqat, tahdid taqib, ixtiyoriy majburiy yo'llar ila ota-onalar farzandlarini ular balog'at yoshiga yetib kelguncha namoz o'qishga o'rgatishlari lozim ekani ma'lum bo'ladi. Sahobalardan Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu bolalarga bir sajda qilsalar ham namoz o'qtinglar degan bo'lsalar, sahobalardan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu va tobiinlardan Ibn Sirin rahimahulloh bola o'ng qo'li bilan chap qo'lini ajrata olganida namozga o'rgatiladi degan ekanlar. Mashhur sahoba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu esa bolalaringizni namoz o'qishlarini nazorat qiling deganlar. Tobiinlardan Ibrohim an-Nahai rahimahulloh esa bolaning tishi chiqqanidan boshlab namozga o'rgatilaversin dedilar. Tobiinlardan yana birlari Urva ibn Zubayr bola aqlini tanigandan so'ng namozga o'rgatiladi. Quvvati yetganda roza tuttiriladi degan bo'lsalar, Abdurrahmon al yahsubi rahimahulloh bola 20 gacha sanab bilganida namozga o'rgatila boshlanadi deganlar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu yosh bolasini namoz o'qishi uchun uyg'otayotgan ayolni ko'rib qoldi. Bola uyqusidan tura olmayotgan ekan. Shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu uni qo'y. Bolaga aqlini tanigandan keyin namoz lozim bo'ladi deganlar. Demak, farzandlarni malollantirmasdan, qiynab qo'ymasdan, qat'iy tartib bilan bo'lmasa-da, samimiyat bilan oson tarzda ularni namozga muhabbatli qilib, namoz o'qishga odatlantirish kerak ekan. بقايا المجد تكوينا وتنكأ جرحها فينا وذكراه تناغينا Farzandlarni namozga o'rgatish va ularni ibodat qilishga bardavom bo'lishlari uchun quyidagilarga amal qilinsa yaxshi bo'lishini aytish va quyidagilarni taklif qilish mumkin. Farzandlarga namoz o'rgatish bir ibodat bo'lib, o'rgatilgani uchun ota-ona ham bunga savob oladi. Shuning uchun Allohdan savob umidida farzandlarini namozga dalolat qilish kerak. Ota ham, ona ham farzandlarini namozxon qilishga mas'ul. Shuning uchun bir-birlariga suyanib, beparvo qolishlari kerak emas. Farzandlaringizga namoz o'rgatishga ixlos qilishingiz, buni xolis Alloh uchun qilmogingiz kerak. Farzandlaringizning ixlossizligi, tamballigidan umidsizlikka tushmang. Noumidlik shaytondandir. Sekin asta farzandlaringiz ham ixlosli namozxon bo'lib ketishini umid qiling. Oila davrasida haftada 1-2 marta namoz masalalaridan oz-oz so'zlashish va suhbatlashish kerak. Safarga ketadigan bo'lsangiz, kelganingizdan so'ng farzandlaringizning namozlarini qoldirmaganligi o'z vaqtida ado qilganlarini so'rab surishtiring. Agar o'qimay qoldirgan bo'lsalar, qazosini o'qishlarini o'rgatib qo'yish kerak. Namozlik kitoblari va risolalarini ayniqsa ularning rasmli bo'lganlarini farzandlaringizga olib kelib berish kerak. Ularda yozilgan zikr va duolarni yodlashlariga harakat qildirish kerak. namozga uyg'otganda farzandlarga muloyim gapirish, ularni shirin so'zlar ila uyg'otish kerak. Vaqtida namoz o'qiyotgan farzandlarni munosib taqdirlab, boshlarini silab, mehr shafqat ko'rsatib turish kerak. Allohga va uning rasuliga bo'lgan muhabbatni farzandlar qalbida uyg'otmoq kerak. Buning uchun ular bilan tavhid, Parvardigorning buyukligi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ulug' payg'ambar ekanini, sifatlari, siratlari borasida suhbatlashib turish kerak. Alloh insonni har doim ko'rib va kuzatib turishini farzandingizga uqtiring. Toki sizdan qo'rqib emas, Allohdan qo'rqib namoz o'qiydigan bo'lsin. Otaning haybati va salobati ham farzandlarning o'z vaqtida ibodatlarini qilishga ta'siri bor. Ularni urib, so'kib, namozga muhabbatli qilib bo'lmaydi. Kichik bolalarga namoz vaqti kirganligini eslatib turish kerak bo'ladi. Endi namoz o'qishni boshlagan bolalarga mukofot berish. Masalan, holva, qand qurs kabilardan boshlash kerak. har bir namozga, so'ng bir kunlik namozga, so'ng haftalik, oylik namozlarga mukofotlar berish mumkin. Xavf va xatarda, kasalliklarda ham farz namozlarini qoldirib bo'lmasligini farzandlarga o'qitirib borish kerak. Namozga o'rganayotgan farzandlarni qarindoshlar orasida maktab ham qo'yish kerak. Farzandlarga namoz o'qimaydiganlarning holini, yomonligini aytib berish ham kerak. namoz o'qimaydiganlarga beriladigan oxiratdagi jazolar haqida ham tushuntirish mumkin. Uyda jamoat bo'lib ham farzandlar bilan namoz o'qish mumkin. 10 yoshdan oshgan farzandlarni namoz o'qimaganlari uchun azob bermasdan urish, malomat qilish kerak bo'ladi. Bu sahih hadis shariflarda alohida ta'kidlangan. O'smir yoshdagi bolalarning do'stlarini tekshirish namozga e'tiborli, solih, yaxshi, odobli o'rtoqlar bilan birga bo'lishini ta'minlash kerak va buni alohida nazoratga olish kerak. Namozlarni o'z vaqtida o'qish borasida ota-ona farzandlarga ibrat va o'rnak bo'lmog'i kerak. farzandlar bir-birlariga namoz o'qishni o'rgatishlari, birga namoz o'qishlarini ta'minlash kerak. Ular o'zlari bir-birlariga qiziqib, bir-birlarini namozga undab turishlari kerak. namozxonlar borasidagi va namozni o'qimaydiganlar haqidagi oyat karimalar va hadislar mazmuni bilan farzandlarni tanishtirib borish kerak. Quruq namoz o'qishga majburlash ila ish bitmaydi. Farzandlarni namozga muhabbatli qilib tarbiya qilish kerak. Ularga namozning ahamiyati musulmonlarning eng asosiy va eng zarur ibodatlaridan biri ekanini anglatish kerak bo'ladi. Farzandlarga men seni ko'proq yaxshi ko'raman. Seni do'zaxda qolishingga rozi emasman. Sen jigarimning bir parchasi, ko'zimning nurisan. Sen bilan jannatda ham birga bo'lishni istayman. Buning uchun namoz o'qish lozim kabi so'zlarni aytib turish kerak. Farzandlarga namozning insonning hayotiga baraka olib kirishini, namoz o'qimaslik alal oqibat yomonlik ila tugashini bildirib borish kerak. Farzandlarga g'ayri dinlar va boshqalar bilan musulmonlarning orasidagi asosiy ko'rinadigan farq namoz ekanini tushuntirish kerak. Tahoratsiz namoz bo'lmasligi, tahorat esa poklik ekanini inson pokiza yashashi uchun doim tahoratli bo'lishi kerakligini o'rgatish lozim. Mukammal tahorat qilib namoz o'qib yuruvchilarning yuzlari chiroyli va go'zal ko'rinishli bo'lishini farzandlarga bildirish kerak. Jannat va do'zax haqida suhbatlashish kerak. Jannatning ajoyibligi, go'zalligi borasida do'zaxning azoblari haqida gapirib berish kerak. Farzandlaringizga jon oluvchi farishta har on va xohlagan daqiqa jon olish uchun kelib qolishi mumkinligi, hayot esa bir mas'uliyat va omonat ekanligi tuyg'usini shakllantirishingiz lozim. Farzandlarga yodlagan suralarini, ma'nolarini gapirib berish kerak. Farzandlarga chiroyli joy namozlar, qizlarga ro'mollar xarid qilib olib berish kerak. farzandlar namozlarini o'z vaqtida ado qilishlariga yordamlashish kerak. Namoz vaqtida taom hozirlash kerak emas. Ularga bunday vaqtlarda ish buyurish kerak emas. Sovuq kunlarda tahorat olishlari uchun ularga iliq suv tayyorlab berish kerak. Ma'ruzalarda eshitgan, kitoblarda o'qigan yaxshi gaplarni farzandlarga gapirib berib turish kerak. ajoyib qissa va hikoyatlar bilan ularni oshno qilib boring. Otalar yo'q vaqtida onalar farzandlarini namozga o'rgatish ishiga mas'uldirlar. Shuningdek, kichik yoshdagi uka singillarga, katta yoshdagi aka opalar namozga rag'bat uyg'otishiga harakat qilishlari kerak bo'ladi. Farzandlaringizni goh-goh o'zingiz bilan masjidga olib boring. Farzandlar o'z vaqtida o'zlari bilib namoz o'qiyotgan bo'lsalar, ota-onalar Allohga shukronalar keltirishlari lozim. Farzandlar haqqiga duoy xayrlar qilib turish kerak. Ularni aslo duoibat qilish kerak emas. Farzandlarni namoz o'qishga o'rgatish bir mas'uliyat bo'lib, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Ota-onalar sabr bardosh, sabr toqat va mehr shavqat bilan Allohga tavakkal bilan yondashib harakat qilmoqliklari kerak bo'ladi. Bular tajribadan o'tgan uslublar bo'lib, farzand tarbiyasida har kimning o'ziga xos usullari bo'ladi. Zero har bir farzandning ham o'ziga yarasha qobiliyati bo'ladi. Bolalar namoz farzandlik majburiyati emas, balki musulmonning majburiyati ekanini bilsinlar. Eng asosiysi duo bilan el ko'karadi, yomg'ir bilan yer ko'karadi deganlaridek, ota-onalar farzandlar haqqiga duoi xayrlar qilishdan charchamasligi, ayniqsa g'azabi kelgan paytda ularni qarg'ash aslo mumkin emasligini bilishlari shart. Hijratda ham uzoq yil yurganlarda ko'p foydali maslahat bisyor bo'lar. jahonda kundan kun bashariyat ko'payib, kengayib borayotganini qarang Abdurashid. Ha, Ahmad aka. Qadimda bugungidek odamzod mo'l ko'l bo'lmagan. Bu jahonning odamlari ko'payishi bilan shaytonlarning ham ishlari ko'payib qolgan. Chunki insoniyatni yo'ldan ozdirishga bel bog'lagan, shu ishga jon jahdi bilan kechay kunduz tinmaydigan iblis bashariyatni shariatga yaqinlashtirmaslik uchun nimalarni qilmaydi deysiz? Bu jahon kengayishi bilan undagi botil dinlarning ham ko'payib ketishini aytmaysizmi? Payg'ambarlar tarixida o'tgan turli tuman qissalar kabi voqealar bugun ham bir vaqtning o'zida har yerda sodir bo'lib o'tib ketmoqda. qayerdadir haq yo'lga da'vat qiluvchi paydo bo'lgan ko'pchilik yana bu haqni qabul qilmasligi bilan ilohiy sunnat bo'lmish Allohning balolari kelib halok qilib yuborayotgan joylar ham bor. Abu Jahllar kabi tog'otlardan qochib hijrat va jihodga otlanayotganlar ham bor. Eng muhimi bu jahonga shariat qonunlarining joriy bo'lishi yetmayapti xolos. Buning uchun Allohning nurini to'suvchi shaytonlar ham ko'p. Ana shu shaytonlarning makrlaridan ehtiyot bo'lishimiz kerak albatta. Keling, Endi navbatni shariat soyasida tug'ilib, islom nuri bilan o'sib kelayotgan kichkintoylarimizdan biriga, aniqrog'i Halimboyimizning tayyorlagan yangi nashidasiga beraylik. Makriga min sa shayton dillarni qilar vayron indamay keng jahonni aylagay payxon shariat bo'lsa har on nurlarga to'lar osmon Allohning nuri bilan yashnagay har yashnagay makriga min sa shayton dillarni qilar vayron indamay keng jahonni aylagay payxon şəriət Bolsa hər an nurlərgə Dolar asman Allahnin Nuru bilən yəşnəgəy hər yan Bu cahan bir müddətlik bir məkan Ahirət tapmaq üçün verilgən imkan Bu cahan bərcəgə bir imtihan Biz müminlər nəzdidə goya ki zindan Bu jahon bir muddatlik bir makon Oxirat topmoq uchun berilgan imkon Bu jahon barchaga bir imtihon Biz mo'minlar nazdida go'yoki zindon Makriga minsa shayton dillarni Qilar vayron indamay Keng jahonni aylagay payxon shariat bo'lsa har on nurlarga to'lar osmon Allohning nuri bilan yashnagay har yashnagay makriga minsa shayton dillarni qilar vayron indamay keng jahonni aylagay payxon shariat bo'lsa har on nurlarga to'lar osmon Allohning nuri bilan yashnagay har yashnagay har Bu jahon aldaguvchi bir xazon, bir chivindek narxi ham shunchalar arzon. Bu jahon menga qolmas hech qachon, bizni ham jannat tomon yo'llasin Rahmon. Bu jahon aldaguvchi bir xazon, bir chivindek narxi ham shunchalar arzon. bu jahon menga qolmas hech qachon bizni ham jannat tomon yo'llasin rahmon makriga minsa shayton dillarni qilar vayron indamay keng jahonni aylagay payxon shariat bo'lsa har on nurlarga tolar osmon Allohning nuri bilan yashnagay har yashnagay makriga minsa shayton dillarni qilar vayron indamay keng jahonni aylagay payxon shariat bo'lsa har on nurlarga to'lar osmon Allohning nuri bilan yashnagay har yashnagay har yon Allohim men yurdim iymon yo'lidan o'zgacha yo'llarga Bismillahir Rahmanir Rahim Alloh taologa hamd va sanolar, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Allohga iymon keltirib, u zotning yo'lida xizmat qilib o'tganlarga Allohning rahmatlari yog'ilsin. Bugungi kunda Allohga bergan ahdiga vafo qiluvchilar oz bo'lsa-da, ularga uzoqdan turib tosh otuvchilar juda ko'payib ketgan. Shunday tosh otuvchilarning O'zbekiston Islomiy harakati a'zolariga otgan navbatdagi toshlari meni bu maqolani yozishimga turtki bo'ldi. Men aynan O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lganim uchun emas, balki ushbu jamoatga hasad qiluvchilar tomonidan sodir etilgan tuhmatlarning ziyoni katta ekanini guvohi bo'lganim uchun yozdim. Shu jumladan bir tanishim bilan o'rtamizda bo'lib o'tgan suhbatni misol tariqasida keltiraman. Mening bir tanishim bor edi. Hijratdan avval u bilan tez-tez internet orqali maktub yozishib turardik. O'sha kezlarda ikkalamizning ham fikrimiz bir nuqtadan chiqardi. Ya'ni u ham, men ham Alloh va uning rasuli yo'lida hijrat qilish niyatida edik. Men bu yerga hijrat qilib kelganimdan so'ng bir muddat o'tib, unga yana internet orqali xat yozdim va biroz iymonlashdik. U menga Turkiyaga hijrat qilganini aytdi. Bizning jamoatimizga kelmaysizmi degan savolimga esa yo'q, u tomonlarga oyog'im tortmayapti deb javob berdi. Nega axir deb men unga yana savol berdim. U esa men u jamoatda bo'lganlar bilan gaplashdim. Sizlar Tohir akani iloh qilib olibsizlar. Men u jamoatga aslo bormayman deb javob berdi. Subhanalloh. O'zining hayotini xavf ostiga qo'yib, mashaqqatli hayotni tanlab, tog'utlar hukmiga rozi bo'lmay, Alloh yo'lida hijrat qilib chiqqan muhojirlarga qarata aytilgan so'zmi bu? Biz aynan ilohlikni da'vo qilgan, ya'ni Alloh harom qilgan narsani halol deb hukm chiqaruvchilarga qarshi qurol ko'tarmadikmi? ular Tohir akani iloh qilib olishgan degan gapni tarqatib yurganlar nimaga asoslanib bunday demoqdalar va qanday qilib odamlarni bunga ishontirmoqdalar? Alloh taolo Tavba surasining 31-oyatida shunday marhamat qiladi. Ular Allohni qo'yib, o'zlarining donishmandlarini va rohiblarni hamda Masih bin Maryamni parvardigor deb bildilar. Holbuki ular faqat yagona Allohga bandalik qilishga ma'mur buyurilgan edilar. hech qanday iloh yo'q, faqat uning o'zi bordir. U zot ularning shirklaridan pokdir. Adi ibn Xotam radhiyallohu anhu islomga kirishdan avval nasroniy dinida edilar. Kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirganda payg'ambarimiz alayhi assalom yuqoridagi oyatni o'qiyotgan edilar. Shunda u yo Rasululloh, axir biz rohiblarga sig'inmaymiz-ku degan edilar. Payg'ambarimiz alayhi assalom Ular Alloh halol qilgan narsalarni harom deb, harom qilgan narsalarni halol deb hukm chiqarganlarda ularga itoat qilmadinglarmi degan edilar. Ha, itoat qildik deb javob berdilar. Mana shu ularga sig'inganingizdir dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bugun bizni osongina mushrikka chiqarib yuborayotgan kimsalar Tohir akaning tog'ut bo'lganlarini yoki Alloh halol qilgan narsani harom deb harom qilgan narsani esa halol deb hukm chiqarganlarini isbot uchun keltirib bera olarmikinlar? Musulmonlar g'aflat uyqusiga sho'ng'ib yotgan bir paytda tog'utlar zulmiga qarshi bosh ko'tarib chiqib, ko'pgina musulmonlarning uyg'onishiga qolaversa ummatning haqiqatni anglashga sababchi bo'lgan insonga mehr qo'yish, unga sig'inish deb atilsa, Unda sahoba radhiyallohu anhumlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sig'ingan bo'lib chiqadilarmi? Nauzubillahi minzalik. Biz nima uchun payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'ramiz? Aynan Allohning qonunidan o'zga qonunlarga bo'ysunmaganlar uchun emasmi? Nima uchun u zotga tobe bo'lganlarni yaxshi ko'ramiz? Nima uchun? Biz Tohir aka rahimahullohni ham Allohning qonunidan boshqa qonunga qarshi chiqqanlari uchungina yaxshi ko'ramiz, xolos. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sallamning oldilariga Makka mushriklarining kattalari kelib, o'zlarining botil yo'ldagi rejalarini amalga oshirish maqsadida har xil takliflarni kiritganlarida u zot alayhi salom Allohga qasamki, bir yelkamga quyoshni, ikkinchi yelkamga esa oyni qo'ndirib, shu taklifni kiritsangiz, men hatto bir lahzaga ham Allohning dinini yetkazishdan to'xtamayman deganlari singari Afg'onistonda ham, Pokistonda ham kufr hukumatining elchilari kelib, Muhammad Tohir Faruq rahimahullohga bir necha marotaba o'z takliflarini kiritganlarida ularga rad javob berganlari uchun biz ana shu dinga bo'lgan sadoqatnigina yaxshi ko'ramiz. Solihlarga mehr qo'yish, ularni iloh qilib olishdir degan gap Qur'onni qaysi oyatida yoki qaysi hadisda kelgan? Munkarga buyurmagan, har qachon haq din ustida sobit turgan bir amirga itoat qilish va u shahid bo'lib ketgandan so'ng xayrli amallari bilan uni yod olish endilikda sig'inish bo'lib qoldimi? Mana shu birgina bo'xton qanchadan-qancha shijoat bilan hijratga chiqqan mu'minlarni ongini zaharlamoqda. Shunisi ham achinarliki, juda ko'pchilik musulmonlar bu gaplarga ishonib, Rossiyada, Turkiyada va yana boshqa joylarda qolib ketmoqdilar. Shu tariqa ko'plab hijrat qilmoqchi bo'lgan musulmonlar o'sha kufr hukm surib turgan mamlakatlarda qolib yashamoqdalar va yana qanchalari qamalib ketmoqdalar. Bu fitnani tarqatayotganlar ham Unga ko'r-ko'rona ergashib ketayotganlar ham qiyomat kelganda mana shu masala ustida qattiq so'roqqa tutilishlarini unutmasinlar. Shu o'rinda O'zbekiston Islomiy harakati to'g'risida hali yaxshi ma'lumotga ega bo'lmagan dindoshlarimizga ham bir eslatma qilib o'tishni lozim topdik. Turkiyaga yoki Rossiyaga yoxud boshqa davlatlarga joylashib olib, jihodiy jamoatlar haqida har xil gaplarni tarqatayotganlarga yo'l qo'yishdan ehtiyot bo'ling. Haqda sobit turgan jamoatni ko'ra olmaganlar o'z nafslarining xohishiga qarab har narsani gapiraveradilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qilgan. Ey Muhammad alayhisalom, agar siz yer yuzidagi kimsalarning juda ko'plariga itoat qiladigan bo'lsangiz, ular sizni Allohning yo'lidan ozdirurlar. Zotan ular faqat o'zlaricha haq deb o'ylagan gumonlarigagina ergashurlar va ular faqat o'zlarini ham, o'zgalarni ham aldaydilar xolos. Albatta Parvardigoringiz uning yo'ldan adashgan kimsalarni juda yaxshi bilguvchidir va u haq yo'lda yurguvchilarni ham juda yaxshi bilguvchidir. Anom surasi 116-117 oyatlar. Ha, Alloh taolo kim haq yo'lda ekanini o'z yaxshi biladi. Oxiratda hisob kitobga chaqirilganimizda u zotning o'zigina haq hukm chiqarguvchidir. Biroq o'sha kunda adashganlardan, hasrat nadomatda qolguvchilardan bo'lmasligimiz uchun har birimiz tafakkur bilan ish tutmoqimiz lozim. Jamoatga kelib, holatni ko'rmay turib, unga nafratda bo'lish aqlli odamning ishi emas. Har kimning gapiga ishonib, turli ko'chalarga kirib ketishdan avval bir o'ylab ko'raylik va keltirilgan xabarni tekshirib ko'raylik. Bu gap haqmi yoki tuhmatmi deb uni o'rganib chiqaylik. Har qanday gapni ilib olib, boshqalarga tarqatib yurmasligimiz uchun Alloh taoloning ushbu oyatlariga ham e'tiborimizni qaratmoqimiz lozim. O'shanda sizlar uni tildan tilga olib, og'izlaringiz bilan o'zlaringiz aniq bilmagan narsani so'ylar va uni yengil ish deb o'ylar edingiz. Holbuki u Alloh nazdida ulug' gunohdir. Uni eshitgan paytingizda bu mishmishni so'zlash biz uchun joiz emasdir. Ey pok Parvardigor, bu ulug' bo'xton-ku desangizlar bo'lmasmidi? Nur surasi 15-16 oyatlar. O'ylaymizki, bu oyatlar mo'minlarni har qanday hujjatsiz gaplarga ishonib, ularni boshqalarga ham ulashib yurishdan qaytaradi. va yana o'ylaymizki, jamoatimiz sha'niga turli bo'xtonlarni uyushtirib yurganlarga ham quyidagi oyatlar kifoya qiladi. U kunda qiyomatda qilib o'tgan bo'xtonlari sababli ularning tillari ham, qo'l va oyoqlari ham o'zlarining ziyonlariga guvohlik berur. Nur surasi 24-oyat. Alloh taolo eshitganlarimizdan to'g'ri xulosa chiqarishimizni va har qanday hujjatsiz gaplarga ishonib ketavermasdan tafakkur bilan ish tutishimizni nasib etsin. Albatta u eng mehribon, mag'firatli va marhamatli bo'lgan zotdir. Diqqat e'lon. G'ayri dinlar tortib Bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Jundulloh arxiviga yana bir tarixiy dastur joylandi. Falastin Qudusdan chiqarib yuborilayotganlarni fikrida ham qaytarib olishlik degan qobiyya esdan chiqyapti. Endi nima deb o'ylaysiz? Boshqa dunyo musulmonlari, Qudduslik bo'lmagan musulmonlar bu qadiyada, bu fikrda bormikin? Buni qaytib olishlik kerak. Bu Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu fath qilgan musulmonlar diyori musulmonlarning mulki abadiyga, qiyomat kunigacha musulmonlarning mulki, bu musulmonlarning mulkini albatta qaytarib olishligimiz kerak degan qodiya falastinliklarda, qudusliklarda o'zida bo'lmagandan keyin boshqalarda qanday bo'lsa? Ko'p binolar bizni mulkdir Andalus ya'ni Andalus tarixi deb nomlangan 40 qismli silsilaviy dasturimiz audio formatida tayyor holatda kiritildi. Napoleon Ispaniyani bosib olganida fransuzlar Andalusdagi nasroniylar musulmonlarga o'tkazgan zulmlarini yozgan vaqtida bu zulmlarni qiladigan asbob uskinalar moslamalarni shunday tasavvur qilishlik uchun yozadiki, inson bu asbob uskina azoblashlik uchun, musulmonlarni qiynashlik uchun yasalgan moslamalarni ko'rganda inson qo'rquvdan, xushidan ketib qoladigan darajada moslamalar edi. deb Napoleon tarixida yoziladi. La havla va la quvvata illa billah. Andalus tarixi juda uzun tarix. 800 yil ortiqroq vaqtni o'z ichiga olgan. Shuning uchun albatta musulmonlar bu tarixni juda daqiq o'rganmog'i kerak. Andalus, Andalus, tarixing qilar mayus, Andalus, Andalus, qulab turmading hanus. Andalus, Andalus, tarixing qilar mayus. andalus andalus Kulab turmading hanus. asli islam diyarlar, bo'ldi fasod makoni taxtni oldi ayyorlar ummat izzating qani asli islam diyarlar, bo'ldi fasod makoni taxni oldi ayyorlar ummat izzating qani ummat izzating qani Andalus Andalus tarixing qilar mayus Andalus Andalus qulab turmading hanuz Andalus Andalus tarixing qilar mayus andalus andalus qulab turmading hanuz dushmanlarni sen tanib jiddiy nazar solmading nayranglarga aldanib dinni asray olmading dushmanlarni sen tanib jiddiy nazar solmading nayranglarga aldanib dinni asray olmading dinni asray olmading Andalus Andalus tarixing qilar mayus Andalus Andalus uxlab turmading hanuz Andalus Andalus tarixing qilar mayus Andalus Andalus uxlab turmading hanuz yurib Alloh yo'lida tutgan eding sen ukor nasoroning qo'lida bo'lding oxir xoruzor yurib Alloh yo'lida tutgan eding sen ukor nasoroning qo'lida bo'lding oxir xoruzor bo'lding oxir xoruzor andalus andalus tarixing qilar mayus andalus Andalus Qulab turmading hanuz Andalus Andalus Tarixing qilar mayus Andalus Andalus Qulab turmading hanuz Jahonda nima gap? qisqa satrlarda afg'oniston poytaxt Qabul yaqinidagi Tog'ob tumanida Afg'oniston mujohidlari Amerika harbiy bazasiga juda katta hujum boshlashdi. Ushbu hujumda NATO ikkita askarini o'lganini tan olgan. Hujum esa mujohidlar tomonidan hanuzgacha davom etmoqda. Bu holatga chiday olmagan alamzada Amerika nima qilarini bilmay, o'zining odatiga ko'ra oddiy mazlum xalqni bombabo'ron qilgan. Natijada 13 ta yosh bolalar va ayollardan iborat odamlar shahid bo'lishgan. Afg'oniston Afg'onistonning Bagram qamoqxonasidan Amerika zolim bosqinchilari qo'lida bo'lgan 65 ta mujohid birodarlarimiz butun dunyo kofirlarining qarshiligiga qaramay Allohning izni bilan ozod qilingan. Harakatimiz mujohidlari ham ushbu xursandchilikka sherik bo'lgan holda ozod bo'lgan birodarlarimizga o'z salomlarini va tabriklarini yo'llashadi. Pokiston Karachi shahridagi komandoslar tarbiya qilinadigan harbiy markazdan o'quv mashg'ulotini tugatgan bir avtobus ya'ni 55 ta politsiya askarlari endigina yo'lga chiqib, biroz yo'l yurganda o'quv mashg'ulotini tugatgani bilan tabriklash uchun bir omadi kelgan fidoi xursandchilik bilan mashinada ularni kutib oldi. Qattiq portlashda askarlardan 20 tasi o'lgan, 35 tasi yarador bo'lgan. Yaradorlarning ham holati og'ir ekani aytilmoqda. Mas'uliyatni Jundulloh guruhi o'z bo'yniga olgan. Pokiston Karachi shahrida noma'lum shaxslar ikkita mototsiklda kelib, kamida 4 ta politsiyachini otib o'ldirib, yana noma'lum tarafga g'oyib bo'lishgan. Allohu akbar. Pokistonning Peshavar shahri yaqinida xalq posbonlari deb atalmish kufr posbonlaridan 10 tasini qo'mondoniga qo'shib toliblar o'ldirib va yana bir qancha g'animatlarni qo'lga kiritib, o'liklarni esa yo'lga tashlab ketishgan. Bundan g'azablangan munofiqlar hukumatdan taliblardan qasas olib berishini talab qilishmoqda. Turkiyaning poytaxti Anqara shahrida Pokiston, Afg'oniston va Turkiya rahbarlari Afg'oniston va Pokistonda bo'layotgan qizg'in jihodni to'xtatish borasida bosh qotirmoqdalar. Afg'oniston rahbari Pokistonni ayblasa, Pokiston rahbari esa Afg'oniston qo'g'irchoq rahbarini ayblamoqda. Turkiya hukumatı o'zicha Shomda, Afg'onistonda va Pokistonda bo'layotgan jihoddan Turkiya manfaati uchun siyosiy ochko yig'moqda. Afrika Markaziy Afrikada musulmonlar bilan nasoralar o'rtasida katta jang bo'lib o'tgan. Buning oqibatida nasoralardan 75 tasi Allohning izni bilan nariki dunyoga ravona qilingan. Allohu akbar. Rossiya bir maktab o'quvchisi maktabga dadasini miltig'ini ko'tarib kelib, maktab o'quvchilarini garovga olgan va bir o'qituvchisini otib o'ldirgan. Birozdan so'ng uni qo'lga olish uchun kelgan politsiyachilardan birini ham otib o'ldirgan. Bir qancha vaqt o'tgach, uni o'z otasi yordamida aldab-suldab politsiyachilar taslim etishgan. Yaponiyada kuchli qor yoqqan. yaponiyani yarmi qor tagida qolgan tokio ham o'sha qor tagida qolgan joylar ichida o'n bitta odam o'lib mingdan ortiq zaxmiy bo'lgan yaponiyada avia reyslar bekor bo'lgan mm, keyin avstraliyada avstraliyada yoz juda issiq kelyapti hozir yoz rosa issiq kelyapti qurg'oqchilik yigirma besh joyda o't chiqqan o'rmonda uni eplayolmayapmiz o'chirib deydi necha kundan keyin eshitdim yana u yonayotganini gapirdi angliyada kuchli yomg'ir yog'ayotgan angliya janub tomoni suv tagida qolgan bir qancha mintaqalar uylari suv tagida qolgan ba'zi mintaqalarda qayiqda yuribdi odamlar uylarni tashlab ketgan yordam yo'q ularga muxbir aytadi kuniga bir metrdan suv sathi ko'tarilib boryapti deydi angliya irlandiya shunaqa keyin amerika qo'shma shtatini birinchi kunlar oltita shtatida favqulodda holat bo'ldi keyin janubga qarab siljayapti ba'zi shtatlarda hatto shaxsiy mashinalarni ham chiqarmanglar degan ishxonalar maktablar bekilgan janubga qarab silji boryapti buni ikkovisini ham aytyapti hali beri tugaydigan emas deyapti uning qilayotgan tugashini alomati sezilmayapti deydi qora yomg'ir shu bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi kelasi dasturlarimizda sizlar bilan yana imonlash kunimizcha xayr sog' bo'linglar azizlar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يملك غير حجارة يقذفها كبابيل تخرق بالرعب جدارا لبى بالعزة لما نادى الأقصى ثواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثارا نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمسارا صاغ الكلمات وعودا والشاب المكر حوارا كالسيد شرارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة يا لا يملك غير حجارة يملكها أكابابيل تخرج بالرعب جدارا